Sura 102. At-takathur. Nadmetanje. Mek. Osam ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Zaokuplja vas nastojanje da što i imućniji budete. Sve dok grobove ne naselite. A ne valja tako. Saznaćete svakako. I još jednom, ne valja tako saznaćete sigurno. Kalla lau ta'lamuna ilma al-yaqin. Ne valja tako, neka znate pouzdano. La tarawunna al-jahim. Džehennem ćete vidjeti jasno. Umma la taravunnaha ayna al-jakin. I još jedno, doista ćete ga vidjeti očigledno. Umma ثم لتسألن يومئذ عن النعيم Zatim ćete toga dana za sladak život biti pitani, sigurno.